Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիարժեք վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց արջև դրված մարտական խնդիրը։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ՀԱԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտակերտի հյուսիսային ուղությամբ։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել սակայն ադրբեջանական կողմը ԵԱԿ առաքելությունը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքեր։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են ԼՂ արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Ներկայում քննարկում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ այս տարվա օգոստոսին Ղարաբաղի հարցով ծրագրվող հանդիպումը։ Այս մասին Հայաստանում ամերիկյան համալսարանում հայտարարեց ԱՄՆ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ռիչարդ Միլսը, պատասխանելով հարցին, արդյոք հայտնի են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հաջորդ հանդիպման ժամկետները։ Սակայն ըստ նրա, նախագահների հանդիպման հստակ օրն ու վայրը դեռևս որոշված չեն։ Քննարկումները պետք է ընթանան ԵԱԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահների եւ երկու երկրների կառավարությունների միջև օգոստոսին հանդիպման օրը հստակեցնելու համար։ Պարզաբանել է Ռիչարդ Միլսը։ Միացյալ Նահանգները պետք է կատարի իր դերը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում։ Այս մասին ասել է ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ջիմ Կոստան։ Եվ անկախ այն հանգամանքից հնարավոր է համաձայնության հասնել Հայաստանի խաղաղորձ ընկեր է հարկավոր, որի հետ կարելի է խաղաղ հարաբերություններ պահպանել, ընդգծել է Ջիմ Կոստան։ Ըստ նրա, ԱՄՆ-ն պետք է ավելին անի Հայաստանի ինստիտուցիոնալ զարգացման առումով։ Իրականում ես հավատում եմ, որ պետքարտուղար Ջոն Քերին շատ կցանկանար լուծել Արցախի հիմնախնդիրը, բայց հարցականի տակ է Ռուսաստանը։ Համաձայնության հասնելու դեպքում անհրաժեշտ են երաշխիքներ, որ Ադրբեջանը կհետևի համաձայնագրին։ Եվ ինձ ու թերևս ձեզանից շատերի համար հարցական է, կարելի է արդյոք վստահել Ադրբեջանին եւ Ռուսաստանին համաձայնագրին հետևելու տեսանկյունից, հավելել է Ջիմ Կոստան։ Երևանի Խորենացի փողոցում հուլիսի 20-ի երեկոյան ոստիկանների եւ ցուցարարների միջև տեղի ունեցած բախման հետևանքով նախնական տվյալներով տարբեր բուժ հաստատություններում է գտնվում 45 տուժած։ 18-ը տեղափոխվել է շտապ օգնության մեքենաներով, մյուսները դիմել են ինքնուրույն։ Տուժածներից 25-ը ոստիկան է։ Հայաստանի մի խումբ մտավորականներ դիմել են հիմնադիր խորհրդանի կալանավորված անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանին, կոչ անելով կանխել Երևանում զինված միջադեպի հետագա անցանկալի հետևանքները Հորդորելով իր համակերներին Սասնա ծառեր զինված խմբի անդամներին վայր դնել զենքն ու հանձնվել իրապահներին։ Հարգելի ժիրայր, հարգելով ազատամարտիկի ձեր անցյալը դիմում ենք ձեզ վստահ լինելով, որ դուք գնահատում ու կարևորում եք մտավորականի խոսքն ու խնդրանքը։ Վստահ ենք, որ ձեր հորդորներով կմիջամտեք ու կկանխեք անպատասխանատու ու անհեռանկար այս իրավիճակի զարգացումը եւ անցանկալի հետևանքները դիմելով ձեր ընկերներին վայր դնել զենքը, ասվում է հայտարարությունում։ Իսկ երեք ոստիկանության հրավիրված ասուլիսին կառույցի մամլոյցարայության պետ Աշոտ Ահարոնյանն ասաց, որ զինված խմբի հարազատներից մի քանիսը դիմել են իրավապահ մարմիներին աջակցության համար։ Մերուժան Սողոմոնյանի հայրը նշել է, որ իր որդին չի ճանաչում Սասնա ծռերին։ Նա ոչ ծառայել է, ոչ զենք է վերցրել։ Նա կոչ արեց Պավլիկ Մանուկյանին իր տղային ազատ արձակել։ Գոնե ինստեր լինելու համար, ասել է նա։ Իմ տղան ոնց ծառայելա, ոնց զենք վերցրածա։ Ռուսաստանի 13-ին եկելա, հիմա ցանգոլ խառնաչ փոթալուն դեղաու խաբար չունեն։ Ես առաջ կարգի հաշվանդամ, թո բրախ իմ երեխն կա։ Իրանք ինչ պոլիտիկա ուզում են անեն, ես չեմ խառնում, իմ երեխան պոլիտիկայից հեռու։ Խնդրում եմ երեխուն չնեղեն։ Ինքը ոչ ինձ բան ասե, ոչ էլ այս կողքից իմաց հենեմ, որ ինքն դեղա։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 17-ի առավոտյան Սասնա ծռեր խումբը մտել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Պարեկապահական ծառայության գնդի տարածք եւ բռնության սպառնալիքով պատանդ է պահում այնտեղ գտնվող ոստիկաններին 4 մարդու։ Նրանց մեջ են նաեւ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը եւ Հայաստանի փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանը։ Եկեղեցին եւ հոգեորականությունը ջանքեր են գործադրում, որպեսզի ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուծվի խաղաղ ճանապարհով, որն այլընտրանք չունի։ Երևանում ստեղծված իրադրության վերաբերյալ այս մասին նշել է Մարիաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրենի պաշտոնակատար Տեր Համբարձում Քահանա Դանիելյանը։ Իսկապես ցավ ենք ապրում եւ մտահոգ ենք Երևանում կատարվող ցավալի դեպքերի առիթով, երբ կրկին վրթոված է մեր ժողովրդի խաղաղ կյանքը։ Ցավոք ունենք մեկ զոհ եւ տասնյակ վիրավորներ։ Ցավակցում ենք զոհված հայորդու ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ աղոթում նրա հոգու հանգստության համար, ինչպես նաեւ շուտապույտ ապակինում մաղթում բախումների հետևանքով դժուժներին։ Կոչ ենք անում պահպանել զգոնություն, չտրվել սադրանքների եւ խուսափել նոր բախումներից, անցանկալի զարգացումներից, որոնք վտանգում են մեր ազգի եւ պետության շահերը, նշել է Տեր համբարձում քահանա Դանիելյանը։ Հայաստանի եւ Արցախի երիտասարդ գործատուների միությունները համագործակցում են արդեն 2 տարի։ Ճիշտ այնքան, որքան գործում է Արցախի երիտասարդ գործատուների միությունը։ Երեք Ստեփանակերտում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնում կայացել է երկու միությունների ներկայացուցիչների հանդիպումը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Հանդիպմանը երիտասարդ գործարարները հստակեցրին ոլորտում արկա խնդիրները եւ փորձեցին դրանք լուծել կարճ ժամկետներում։ Նրանց խոսքով նաեւ գործարար միջավայրի զարգացմամբ է պայմանավորվում երկրի տնտեսական հաջողությունները։ Պատասխանատուները համագործակցության նոր փուլ են հայտարարել, վստահ լինելով, որ այն լինելու է արդյունավետ։ Արցախի երիտասարդ գործատուների միության նախագահ Միքայել Սարգսյանի խոսքով Եթե մենք գնում ենք այս ինչ քայլի, դա ոնց կանդրադառնա մեր տնտեսության վրա մի տարուց 5 տարուց 20 տարուց։ Հիմա ավելի շատ զբաղված ենք դրանով, մեկ էլ միությունը ավելի շատ այս պահին նաև զբաղվում է հենց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացմամբ։ Պատրաստում ենք մասնագետներ, շուտով արդեն այդտեղ կլինի նաև երկու կազմակերպություն ինքնուրույն աշխատող Հետազոտական աշխատանքների կողքին գործուն քայլեր տեղի գործարար միջավայրը զարգացնելու համար Հայաստանի երիտասարդ գործատուների միության նախագահը համոզված է, նախ պետք է հասկանալ ինչ է գործարարությունը, հետո ոլորտում ընդգրկել նոր անդամների։ Մուշեղավետիսյանը կարևորում է հատկապես գաղափարական մասը խնդիրներ կան հատկապես երիտասարդների մեջ բիզնեսի մասին ոչ ճիշտ պատկերացում ունենալու։ Նրանք ցանկությունները իրենց կարծես թե վերագրում են բիզնես պրոյեկտերի։ Մենք ասում ենք, ես այսինչ նպատակը ունեմ, եթե ինձ ինչ-որ մեկը գումար տա, ես սա կսարքեմ։ Ոչ, մենք պետք է ներկայացնենք, որ դա բիզնես պրոյեկտը ամբողջությամբ իր նրբություններով, իր կետերով եւ ասել թե որտեղ է թաքնված այն շահը, որը ներդրողը պետք է ունենա եւ ներդրողը պետք է, այսպես ասած, տեսնի։ Հանդիպանը քննարկվեցին նաև ոլորտում արկա խնդիրները, որոնց լուծումը ըստ Մուշեղ Ավետիսյանի այնքան էլ բարդ չէ։ Իդեպ, նրանց խոսքով գործարարության համար Արցախում ստեղծված պայմաններն ավելի նպաստավոր են։ Եթե համատենք այլ երկրների կամ հենց Հայաստանի օրինակ կառավարման համակարգի հետ Արցախում շատ ավելի բարենպաստ է ես այս հիմա էլ կարող եմ ասել քանի որ փոքր է հենց երիտասարդ գործատների միությունը նպատակը այն է որ ապահովի կառավարություն եւ գործարար երկխոսությունը Այստեղ միության դերը կամ գործ ավելի հեշտանում է, որովհետև կառավարությունը կարծես կանգնած է գործարարի կողքին, որովհետև մոտ է այդ հերավորությունը, այսպես գործարար եւ կառավարություն։ Եվ միության դերը այստեղ ուղակի այն խնդիրները, որոնք ավելի համատարած են, հստակեցնել եւ ներկայացնել կառավարության։ Նշենք, որ Հայաստանի եւ Արցախի երիտասարդ գործատուները նպատակ ունեն հանդիպումներ կազմակերպել նաեւ ուսանողների հետ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Քարագլուխ բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով շենանում է Հադրութի շրջանի նույնանուն գյուղը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Քարագլուխը Հադրութի շրջանի հարավային գյուղերից է, որը 1991 թվականի մայիսին բռնագաղթի է ենթարկվել եւ նահատակ ավերվել։ Չէ այդ գյուղի ազատագրումը գյուղը գտնվում էր թուրք ազերների ձեռին։ Հրադադարից հետո գյուղաբնակները, որոնք վերադարձան գյուղ, սկսեցին գյուղի շինացման աշխատանքները։ Ոչ թե գյուղի տարածքում, այլ գյուղից ներքև գտնվող սորտում։ Արմատներով քարագոխեցի Մաքսիմ Աթայանցը ցանկություն հատնեց լինել գյուղում եւ ձեռնարկել գյուղի շինացման աշխատանքներին։ Առաջինը, որ նա ձեռներեց, գյուղի վերևում նոր եկեղեցի կառուցումն էր։ Աստծո նորակառույց տաճարն օծվեց, առաջին պատարակը մատուցվեց, Ինչպես ծրագրավորվել էր Մաքսիմ Աթարյանցի ֆինանսավորմամբ, դրվեցին նաև 5 բնակելի տների եւ 1 արտադրական մասի շենքերի հիմքերը։ Բարերարի մտահղացումներ իրականացնելու համար ստեղծվեց Ղարաբաղ բարեգործական հիմնադրամը։ Այս տարի գյուղում երկու բնակելի տան շինարարությունը ավարտին կհասվի։ Երեքն էլ կշարունակվի հաջորդ տարի։ Նախատեսվում է մաքրել գյուղի մոտակայքում գտնող ջրամբարը, այն վերականգնել, աղբյուրի ջուրը բերել այդ ջրամբար, որտեղից խողովակներով ապահովվել բնակչությանը աշխատանքները շարունակվում են։ Դա Մաքսիմ Աթայանցի համոզմունքն է, ինչ էլ որ լինի, գյուղը պետք է շնացվի։ Նա հույս ունի, որ նախաձեռնությունը կլինի վարակիչ եւ նպաստի մեր մյուս բարերարներին, ավերված յուղերի վերականգնման հարցում։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Անվանի բանաստեղծ Էրնեստ Բեկլարյանի ծննդյան 80-ամյակի կապակցությամբ որդին գրող լրագրող Աշոտ Բեկլարյանը լույս է ընծայել հոր բանաստեղծությունների «Ես դեռ ողջ եմ» խորագրով ընտրանին։ Գրքի շնորհանդեսը տեղի է ունեցել 3 Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Բանաստեղծ Սոկրատ Խանյանի բնորոշումը, թե մարդ կարող է լավ գրականագետ կամ լավ փիլիսոփա դառնալ, բայց ոչ երբեք բանաստեղծ, որովհետև բանաստեղծ ոչ թե դառնում, այլ ծնվում են, կարելի է առանց երկմտանքի վերագրել Էրնեստ Բեգլարյանին։ Ավարտելով Երևանի անասնաբուծական անասնաբուժական ինստիտուտը, տարիներ շարունակ աշխատել է գյուղատնտեսության ոլորտում, բայց բանաստեղծի ջիղը նրան երբեք հանգիստ չէր տալիս։ Ավակ դուստրը Անահիտ Հայրապետյանը հիշում է Всегда в памяти это клочки бумаги. Հիշողությանս մեջ մնացել են թղթերի կույտերը, ամենուր սառնարանի վրա, սեղանին ու դարակներում։ Նա բարբերաբար մոտենում ինչ որ բան էր գրում։ Հետագայում դրանք վերածվեցին բանաստեղծությունների, այդպես նա իր հոգուճիչն էր արտահայտում իր վերաբերմունքը այս կամ այն երևույթի նկատմամբ։ Էրնեստ Բեգլարյանի գրական ժառանգության մեջ յուրահատուկ տեղ ունեն առակները, ենքի արատավոր երևույթները այլաբանորեն ներկայացնելով բանաստեղծը արդարություն էր փնտրում։ Հենց սա է այն այն գլխավոր հատկանիշը, որով նա առանձնացավ մեր գրական ընտանիքում, նշեց գրչակից ընկեր Ռոբերտ Եսայանը։ Առանձնանում էր իր ուրույն մտածողությամբ, պատկերավորությամբ, հատկապես բարձությամբ եւ թեմաների բազմազանությամբ։ Կյանքում միշտ փնտրում էր արդարություն, հերման կետեր եւ նրա փիլիսոփայությունը հեզ գալիս էր արդարությունից, մաքրությունից։ Բանաստեղծի քնարական ստեղծագործություններն ու առակները տպագրվել են տեղական ու արտասահմանյան մամուլում։ Նրա տասնյակ բանաստեղծություններ նվիրված են Արցախյան ազատամարտին, որի մասնակիցն էր Որթին Աշոտ Բեգլարյանը։ Սոկրատ Խանյանի բնորոշմամբ Էրնեստ Բեգլարյանը տիպիկ արցախցու կերպար է։ Ընթերցելով Էրնեստի հայրենասիրական երգերը, աշխատասիրության, ընտանիքի ամրության նվիրված սիրո շարքերը նաև ընթերցելով տեսա, որ Էրնեստի մտածողությունը մեր տիպիկ Արցախյան հայի մտածողություն է, մեր ժողովրդի մտածողությունն է, հստակ եւ կենսակերպական։ Որդին Աշոտ Բեգլարյանը թեպետ ստեղծագործում է արձակի ժանրում, կարծում է, որ այդ շնորը ժառանգել է հորից։ Հայրիկս միշտ մեծ նշանակություն էր տալիս մարդու գեներին, եւ ես համոզված եմ, որ այդ գեները ինձ են փոխանցվել Ճիշտ է, ես պոեզիա չեմ գրում, հիմնականում արձակ եմ գրում, բայց գտնում եմ, որ դա նշանակություն չունի եւ եթե գեներում այդ ստեղծագործական բաղադրիչ չկա, դու ամեն ոլորտում քեզ պետք է այնպես դրսևորես, ինչպես պետք է։ Հասուն տարիքում էլ հորխորուրդներով է շարժվում, մանավանդ որ դրանք նրա համոզմամբ բոլոր ժամանակների համար են ասված։ Հայրիկս միշտ խորհուրդ էր տալիս հստակ քայլել, հավատալ ինքս իմ քայլերին, միշտ ասում էր, որ เป զի ընկերներդ էլ հավատան քեզ ու գան քո քայլերով։ Գտնում եմ, որ դա է ամենամեծ խորհուրդը, որը ես ժառանգել եմ իմ հորից։ Շնորհանդեսին ջերմ խոսքերի պակաս չեղավ։ Ելույթ ունեցողները գնահատում էին բանաստեղծի խոսքի անկեղծությունն ու բարզությունը, որի շնորհիվ նա այդքան սիրվեց ժողովրդի կողմից։ Մաքսիմ Հովանիսյանի գնահատմամբ. Չգիտեմ ֆրանսիացի որ բանաստեղծի ասել, այսպեսի միտք է ասել, որ թռչնակը անընդհատ երկում է փոքրիկ-փոքրիկ երկեր։ Ասում են ինչու է այդքան կարճ երկեր երկում, ասում են ես ասել եք շատ ունեմ վախենամ չհասցնեմ բոլորը։ Եթե այս անկյունատեսով մոտենանք մեր շատ համես շատ սիրելի, շատ սրտարոջ բանաստեղծին, ապա նա ինչ որ գրել է, գրել է սրտարոջ, սրտանց ցանկացել է որ լսելի լինի։ Եթե դա հաջողվել է իրեն, ուրեմն փառք պատիվ նրան։ Էրնեստ Բեգլարյանը վաղաժամ հեռացավ կենքից 2008 թվականին 72 տարեկան հասակում։ Նորընծա ես դեռ ողջ եմ ժողովածուն եկավ հավաստելու, որ նա կա եւ ապրում է ոչ միայն ժառանգների ու հարազատների, այլև որ պակաս կարևոր չէ իր պոեզիայի բազմաթիվ երկրպագուների սրտերում։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի ռուսական համայնքն ապրում է ակտիվ կյանքով Այդ մասին ասել է Արցախի ռուսական համայնքի ղեկավար Գալինա Սոմովան եւ նշել, որ պետությունը մշտապես ֆինանսապես աջակցում եւ ուշադրության կենտրոնում է պահում ռուսական համայնքին։ Խոսելով համայնքային կյանքի մասին Սոմովան տեղեկացրել է, որ պետական միջոցներով հավուր պատշաճի գործում է համայնքային կիրակնորյա դպրոց։ Պարապմունքների ժամանակ երեխաներին փորձում ենք ավելի մերձեցնել ռուսական մշակույթին ու ավանդույթներին, ասել է Արցախի ռուսական համայնքի ներկայացիչը։ Այն հարցին, թե առաջիկայում ինչ ծրագրեր ունեն, Սոմովան ասել է, որ օգոստոսի 2-ից 4-ը Շուշիում Մոսկվայից հրապարակախոս Դենիս Դվորնիկովի նախաձեռնությամբ ԼՂ մշակույթի ու երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ եւ իրենց համայնքի օգնությամբ տեղի է ունենալու անվճար համերգ։ Բելգիայի կառավարությունը Թուրքիայի դեսպանին բողոքի նոտ է հղել Թուրքիայի դեսպանատան մեղադրանքների կապակցությամբ։ Թուրքիայի դեսպանատունը ֆլամանդական իշխանությունների մեղադրել է Էրդողանի հակառակորդների հետ սերտ կապերի մեջ։ Բելգիայի վարչապետ Շարլ Միշելը խորհրդարանում ասել էր, որ Թուրքիայի դեսպանին կանչել են երկրի արտգործնախարարություն բացատրությունների համար։ Նրա խոսքով դա առաջին քայլն է եղել, որից հետո կառավարությունը մտադիր է միջոցներ ձեռնարկել այն բանի դեմ, ինչն անթույլատրելի է համարում։ Մարզասերների համար Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմում ավարտված ազատ ոչի ըմշամարտի Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունում Հայաստանի թիմը նվաճել է 1 ոսկե, 3 արծաթե, 2 բրոնզե մեդալ եւ թիմային հաշվարկում գրավել 4-րդ տեղը։ 63 կիլոգրամ քաշային Արման Անդրեասյանը եզրափակիչում 4-3 հաշվով հաղթել է ադրբեջանցի մրցակցին եւ նվաճել ոսկե մեդալ։ Հուլիսի 23-ին եւ 24-ին մրցակցորդ դուրս կգան հունահռոմեական ոճի ըմբիշները։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է պարզ առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 19-ից 24, ցերեկը 33-ից 38 աստիճան տաքություն։